Ali bin Ebu Talip'ten radiyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana yüz defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.'' وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام Allah'ım Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyüp Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام Efendimiz Musa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davut Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Efendimiz Şahi aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyesa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkifl aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa aleyhisselamın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselamın ona ve tüm nebilerin, rasullerin hepsine salat ve selam olsun sana dua ettiği isimlerle. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Zikrettiğim nebiler ve rasuller hürmetine, onların sana münacaatta bulunduğu ve dua ettiği isimler hatrına.'' وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin, Efendimiz Muhammed'e senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiçbir kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك فصل على سيدنا محمد ملء عرشك فصل على سيدنا محمد زنة عرشك فصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım hilmin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i mahfuzda olmuş ve olacak her şeyi yazan kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yedi kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün bin defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün bin kere salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Subhanallah diyerek tesbih La ilahe illallah diyerek tehlil, tekbir, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun ruh taşıyan her canlı adedince her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlara dedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün bin kere salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك Allah'ım senin kudret ve azametine işaret eden yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك Allah'ım Efendimiz Muhammed'e yedi deniz dolusunca salat eyle. Yüce Zatının kudretine işaret eden bu yedi denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerdeki dalgalar sayısınca her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adeder ramli vel hasa fi mustakarril eradine ve sehliha ve cibaliha min yevme halakted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah. Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yerde ve her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya neler varsa o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.'' اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. Allahümme ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kulli şa'ratin fi ebdanihim ve fi vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merra. Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her tüy sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.'' اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar sayılarını ancak yüce zatının bildiği, yeryüzünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvana dedince Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle.'' اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünde onların adımları sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün bin kere salat eyle. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء Allah'ım kendisine salat okuyanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmur damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şey adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle.'' اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء Allah'ım Efendimiz Muhammed'e karardığında geceleyin, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle.'' Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya dek salat eyle. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته Allah'ım söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaat ettiğin makamı Mahmud'u ikram eyle. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته Allah'ım Efendimiz Muhammed'in yolunu yüce, burhanını şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين Allah'ım onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzere yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzunu ulaştır. o havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir.'' وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين Allah'ım sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni.'' bu günahkar, hatalı, zayıf kulunun tevbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبه من ولد إسماعيل عليه السلام فيقول الله تعالى يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت Allah'ım azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatrına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiği zaman verdiğin ismin hatrına senden talep ediyorum.'' وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت Allah'ım geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapa sağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.'' وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين Allah'ım Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatrına senden istiyorum. Allah'ım Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım nebilerin, rasullerin, bütün mukarrabun makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatrına senden istiyorum. أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat etmeni istiyorum.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. Levh-i mahfuzun senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen olmuş ve olacakların yazıldığı levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, temcitleri, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة Allah'ım şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar da düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle.'' اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة Allah'ım ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar da yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها Allah'ım yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline diriler ve ölüler sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar iki veya dört ayak üzere yürüyen, hareket eden canlılar sayısınca salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة Allah'ım dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca ona salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه Allah'ım Efendimiz Muhammed'e salat okumayan kimseler sayısınca kendisine salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kendisine salat okunması gerektiği şekilde salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah'ım Efendimiz Muhammed'e önceki peygamberler ve bütün müminler kendisinin ahirete irtihalinden sonra gelen mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e Allah katında makamları, mekanları yüce olan, meleklerin makamı olan meleği alada kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur.'' yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.